Hacemos salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten. los ojos sueñen cosas lindas y mágicas. Acuéstense, cierren los ojos, sueñen cosas lindas y mágicas. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, respiren hondo, suspiren fuerte, toquen la cabeza y giren. respiren fuerte, toquen la cabeza y giren. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Saltemos, salten, salten, salten, salten. Salten, salten, salten, salten, saltemos. salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten, saltemos, salten, salten.